لونجري صاحب تمام ڪري آوه باد قرآن ان اردوه اليك اضا ان کي ورموتا طور جا سجو اسان ان حڪم پير تا ڏيتا نه हवारियुनि सां हवारी हज़रत ईसा ताबेदार धोबी माण्हू हुआ धोबी घाट ते वीचारा लतड़ा धोधा ईसालाम वेंदो उते हुन सां ॻाल्हियूं ॿोलियूं कंदो उहो बि पिया वीचारा हवारी वई वही त ईसा इस्लाम जो थींदो इहो फ़र्क़ु आहे इहा तहदी सही ई वई आहे उहो नबी ॾिया उहो ग़ैर नबी ॾिया त केरु फ़र्क़ु अञा बि मूं ते आणियो बि रसूल ई मुंहिंजे रसूल ते विझो त ख़ुदा सां ॻाल्हायो न आहे हिकिड़ी माई जी जो क़ुर में आयो ॿियो इन्हनि हवारी जो क़ुर में आयो तहदीस जो मक़ाम पर इहे मुकलफ़ माण्हू आहे जवाबदार आहे वॾा कॾहिं ग़ैर मुकलफ़ हूंदा आहिनि जीअं अलाह ताला जेकॾहिं अकुल वारे त उनखे तहदीस चइबो ग़ैर अकुल वारे आहे त पोइ इनखे इन खे बि वही चइबो पर इहो इलाम आहे अञा टियों बि हिकिड़ो तरीक़ो आहे रब ताला जे तरफ़ां कल्ब जी तयारी इहो सायलान तरीक़ो आहे हुते सुवाल न हूंदो आहे जेको मथियूं ॿुधायोसीं सुवाल न हूंदो आहे माखी जे मख खे अलाह ताला वही कयो आहे सुवाल कोन्हे ऐं माईअ मूसा इस्लाम जी मां अलाह ताला जो हुकुम थियो इहो बि हुनजो सुवालु कोन हो हवारी अलाह ताला खां सुवालु कोन कयो पर अलाह ताला फरमायो बि वरी रसूली हाणे हिते जेको अचे थो सुवाल जो मसइलो आहे इतक फरासतो मोमिन जे सम्झ ऐं फरासत खां तूं लिहाज़ कजांइ छो त अलाह जे नूर सां ॾिसंदो आहे हुन पंहिंजे तबियत खे एतिरो अजागर ऐं साफ़ कयो आहे ऐं अलाह ताला जे ॾाढो पंहिंजो कासाई गदाई झलियो अथई जो अलाह ताला हुनजे हुन प्यारे कल्ब में काशी बि दुरिजे इहो आहे नूर परा पंहिंजी हैसियत खे मथे रखणु बहराल इहे जेके बि इलाम जा तरीक़ा ॿुधाया विया इहे अलाह ताला जे कुर्ब ऐं हज़ूर जा मक़ाम आहिनि इहो नमो मतबो हिदायत जो आहे

छह महीना अॻ में हालत ख़्वाबनि लहण जी रुगत खां ज़मीन जॾहिं साढा एकेतालीह साढा उणेतालीह वरी उमिरि थी त पोइ न बि शइ जन खाबनि शुरू कया अहिड़ा ख़्वाब जो सुबुह ते ज़ाहिर थी पवनि राति जो ॾिसनि सुबुह ते ज़ाहिर पोइ छह महीना जॾहिं पूरा थिया त वेही आहे बि ऐं हज़ूर अनवर सलाह जन तेरहं साल मके मुकरम गुज़ारिया ॾह साल मुनवर में गुज़ारिया हर साल में थियूं ॿ चश्मायूं पोइ टे ॾींहंनि खे ॾियणो पवंदो त छाएतालीह चश्मायूं थी पवंदियूं इन हिसाब सां हज़ूर अनवर सलाह सम जो छहनि महीननि जो काब नुबूअत जे अरसे जे छाएतालीह जा हिकिड़ो हिसो थी पियो हिन जो मतिलबु ई न आहे त जंहिं शख़्स सां सचो ख़्वाबु लधो त उहो हिकु भाङे छाहे चालीहो हिसो न बीठी पियो बल्कि हिन जो मतिलबु हीअ आहे त हुनजे तब ते इस्लाम जी सिदाकत वारी बरकत जो छा तालीहो हिसो लधो बाक़ी ईअं न सचो ख़्वाबु लहणु वरी बरकत आहे इहो मतिलबु न आहे त सचो ख़्वाबु जंहिं लधो त हिन जो छाहे तालीहो जुधो हासिलु कयो छाकाणि त जुज़ो जेको हूंदो आहे न शइ जो उन जिन आहे जुज़ो हूंदो आहे सम्झण ऐं ख़्वाब जेको आहे जे जिल सम्झण आहे छो त ख़्वाब आहे वही मलक जो नुबूअत आहे वही इलाही मलक जो अलाह जे तरफ़ां नाज़िल थियनि ऐं ख़्वाब आहे बिना कंहिं मलक जे मलकूत जे तबियत जी सफ़ाईअ ते अलाह जे तरफ़ां इनाम शइ जुज़ो तॾहिं थींदी आहे जॾहिं मुंहिंजे जिन सम्झा हुजे ख़ा बिन खां न आहे तंहिं करे हिकु भाङे छा आहे हिदायत जा तरीक़ा तलब में ख़र्चु कंदासूं जान क़ुर्बान थिए माल क़ुर्बान थी शायर शेर चयो आहे दस्त तलब दारम ता काम मन बरायत या तन रसद बजाना या जां तन बरायत कलब खां हथ परे न कंदुसि जेसिताईं मुंहिंजी मुराद अचे या जिस्म मां दोस्तनि वटि पहुचे या साह जिस्म खां ॿाहिरि हिन दुआ में इंताई क़बानी जो इंतिहाई जो थो थिए पर कॾहिं कॾहिं मक़सदु हासिलु करण में इंसान खे रुकावटूं पेश थींदियूं आहिनि खे दफ़े करण लाइ पंहिंजे ताक़त में कॾहिं कॾहिं उहो दिफ़ा न अची सघंदो आहे उहो दिफ़ा ताक़त खां ॿाहिरि हूंदो आहे हिते पंहिंजे रब रहीम रहमान मालिक दीन खां जेको अला कुल शइ क़दीर आहे उन दिफ़ा जी दरख़्वास्त था करियूं त असां खां असांजे रस्ते हिदायत खां मुराद माणण में उहे रोड़ा जेके आॾो आया आहिनि दफ़े करण जी असांखे कोशिशि करे जो तूं असांखां दफ़े करे छॾ त जीअं असां मतिलबु हासिलु करे सघूं <coughs> ऐं अहिड़े ई बाझारे महिरबानी ऐं पालींदड़ रब रहमान मालिक जो दीन में ई इन क़िस्म जो आसिरो रखी सघिजे थो जंहिंखां हेॾो वॾो सवालु कयलु आहे मालूम थिए थो त इन दुआ ते अलाह तबारताला घणो ई राज़ी थींदो ऐं इनखे कबूल बि कंदो आहे वॾो सबबु इहो त उहा दुआ पाण सेखारी हुजणा असांजा अखर दुआ जा तेजियात इन्हनि में नुक़सान बानो नाक़िस तंहिं करे हुनजी तलब बि नाक़िस पर जॾहिं मालिक पाण सेखारे थो दुआ त पोइ दुआ त मुकमल थिए थी ऐं इन दुआ घुरण सां जेका पाण सेखारियई ज़रूरु मालिक राज़ी थींदो ऐं हुनखे क़बूल बि कंदो तंहिं करे असां पंहिंजे हाज़तनि पूरे करण लाइ उन खां अहिड़ी ऐं इहा दुआ पिया घुरूं ॿी दुआ या का ॿी माना ठाहिण इन्हीअ दुआ जे मुक़ाबले में शुरुआती मुस्तक़ीम जी हिदायत तलब हिन जे मुक़ाबले में जेकॾहिं खां असां ॿी माना ठाहियूं ॿिए क़िस्म जा अख़र इंतिखाब करियूं त नबीअनि सगोरनि जे जेका इंसानी फितरत आहे उन इंसानी फितरत खे नबीअनि सगोरनि जे राह खां फेराइण जे बराबरि आहे नबीअनि जो रस्तो इहो आहे जेके अलाह सेखारियो अलाह ॾेखारियो असांखे दुआ सेखारी दुआ ॾेखारी ॿिया अख़र ऐं ॿियूं माना ऐं ॿिया मतिलबु ठाहे इहा मुराद न हासिलु करे सघबी न की दुआ जी एॾी ताक़त ऐं पावर वधाए सघे तंहिं करे अहिड़ो ॿियो को बि इंतिख नदीअनि जे रस्ते खां इंसानी फितरत खे फेराइण जे भई बराबरि आहे इहो ग़लति आहे उहो फितरी तरीक़ो नदियुनि सगोरनि जे रस्ते वारो तरीक़ो असांखे खपे ॿिए कंहिं तरीक़े खां असां बेज़ार आहियूं शाह साहिब जन पंहिंजे हिकमत अमली में लिखनि था त दुआ खे इलत ताम हजे या उनजो जुज़ो मकूफ़ करार ॾिजे इहे हिकिड़ा इल्मी अखर आहिनि थोरो शर्म इल ताम हचेब मुंहिंजी दफ़ो मुंहिंजी दफ़ो सिज जेकॾहिं मिली वञे त ॾींहुं मिली वियो इलताम आहे ॾींहं जो हुजणु सिज जे वजूद ते मौक़ुफ़ आहे आहे ऐं सिज जो हुजणु ऐं वक़्त जो मुनासिब मुआिक़ अचणु में दखल रखी थो हाणे जेकॾहिं को शख़्स ॾींहं जे हुजण खे सिज ऐं वक़्त ॿिन्ही जी मुआफ़त ते मौक़ुफ़ करे चवे त जॾहिं अॼुकल्ह जे हिसाब सां पौणे सते बजे जो वक़्तु थींदो त सिज भुरंदो उस थींदी ऐं उस असांजो मक़सदु आहे जंहिंजो तालुक सिज सां आहे पर साॻे वक़्तु उन टाइम सां रहे उस थींदी सिज ऐं वक़्त सां सिज बि हुजे वक़्तु बि हुजे पोइ उस थींदी हाणे असां इनखे सिज जे वजूद खे या वक़्त खे इलत ताम जो जुज़ो करार ॾिनो जॾहिं इलत मुरक़ब कईसीं माना ॿिनि ॻाल्हियुनि जे गॾु ॼण सां असां वटि उस थींदी वक़्तु बि पौणे सते जो हुजे ऐं सिज बि उभरे सिज बि हुजे त उस थी पवंदी त उस जो हुजणु ॿिनि पासनि ते मनसूब करे तव्हांजी मर्ज़ी आहे हिकु पासे ते मनसूब करे तव्हांजी मर्ज़ी आहे रुगो सिज ते मौक़ुफ़ करे ठीकु जेकॾहिं सिज जे वक़्त ते मौक़ुफ़ करे ठीकु पर जॾहिं सिज ते मौक़ुफ़ कंदो त सिज इलत ताम आहे ऐं जेकॾहिं ॿिन्ही ते मौक़ुफ़ कंदो त सिज इलत ताम ॾींदो आहे सम्झ में अची कीअं त हीअ जेका दुआ थी घुरिजे पई अमलनि लाइ इलत ताम आहे या जुज़ो इलत ताम जो अमल थो करे छाकाणि त रुकावटनि जो लहण त रुकावटूं लही वञनि इहो ख़ुदि इलत तामा जे जुज़नि मञा हिकिड़ो जुज़ो आहे रुकावट लही वञे इहो बि इलत ताम जे जुज़नि मञा हिकिड़ो जुज़ो आहे Ah, वक़्तु न थियो आहे त सॼी सिज कीअं भरदो इहा ॻाल्हि अलाह त बार कमु कंदड़ आहे पर हिकिड़ो कमु दुआ ते मौक़ुफ़ आहे ऐं उहा दुआ उन वक़्त में घुरबी वक़्तु बि ईंदो दुआ बि थींदी कमु थी वियो तंहिं करे चइबो त इहा दुआ या इलत तामा आहे या जुज़ो इलत तामा जो आहे रुकावटूं लही वञनि जेसि ताईं रुकावट हूंदी तेसि ताईं कमु न थींदो तंहिं करे सही अक़ीदो ई आहे त कंहिं बि अमल करण लाइ इंसान जी कुवत इरादीअ जूं नव ॾहायूं भली मौजूदु थी वञनि उते अमल सिर्फ़ु हिकिड़ी ॾहाई हुजे कमु थी वञे माना दुआ एॾो असरु थी रखे जो नव हिसा हुजे दुआ हिकिड़ो हिसो हुजे किरदारु त नव हिसाऊं हिसा जेके दुआ जा आहिनि से दरकार बि साफ़ु कंदा बाक़ी हिकिड़ो हिसो तलब जो हूंदो त मतलबु मिली वेंदो त मैदान साहबु तंहिं करे हज़रत हज़त मोला सिंधी पंहिंजे किताब इलाम रहमान में जेको तफ़सील अथसि क़ुर शरीफ़ जो लिखियो अथसि त दुआ जी हैसियत कंहिं बि किरदार जे साबित करण में नमन जो अंदाज़ रखे थी ऐं उन में अमल हिकु हिसो आहे पोइ जॾहिं ॾह ई जुज़ा गॾा ख़तमु थी विया पर ॾहनि जुज़नि में दुआ खे एॾी अहमियत छो त दुआ जो तालुक रुकावट दफ़े करण सां आहे रुकावट जो दफ़े करणु ख़ुदि इलत तामा जे अज़ाम जा आहे जॾहिं जो इलत तामा जा अजा मुकमल थी वेंदा मुरकब इलत में शइ पाण ई ठही पवंदी हुन में वजूद अची वेंदो बहानो जॾहिं दाथो भरे त हिकिड़ो ॿियो फ़ाइदो बि थिए थो उनजे कल्ब ते इतमीनान थो नाज़ ख़राब थो तमानी कमानी न थींदी त जल्दी थी थिए ऐं कुवत इरादी पंहिंजे सभिनी जुज़नि समेत अमल करण लाइ जाॻी थी पई हिकिड़ो माण्हू जॾहिं दुआ घुरी उथंदो आहे त उन वक़्त में जेके बि किरदार जा जुज़ा हूंदा आहिनि उन्हनि खे पूरे करण जे लाइ हे कमु बि करियो हे सबक़ु बि गॾु करियो हिन खे बि सभु करियो फलाणे खे बि आणियो अॼु हिकिड़ी वॾी अहम शइ खे ज़ोर ॾेई ऐं परे करिणो आहे दुआ घुरी जॾहिं इहो कमु कबो त अजुज़ा सभु पाण मिली वेंदा उन्हनि जे गॾु करण ते माण्हू जी हिमत ईंदी अलाह ताला जे तरफ़ां सुकून नाज़ुरु थींदो करार नाज़ थींदो त इहो कमु थियण थियणु वठिया बाक़ी इहे ॿ टे ॻाल्हियूं करे वठो सबबु इहो आहे तंहिं करे हिकु अमल ते ॾह नेकियूं थी लिखजनि अचे थो त माना साल आहे जेको नेकी जो कमु करे थो तंहिंजे लाइ अशरा मिसाल ॾह मिसाल था मिलनि ॾहनि मिसाल मिलण जो सबबु थींदो छो राज़ आहे अमल ते ॾहनि दर्जनि जो दुआ जा नव दर्जा ऐं अमल अहिड़े अजर जे नतीजे में हिकु दर्जो थो रखे इंसान जो मतिलबु उहो थियो दुआ जे पुठियां अजुर दुआ जे पुठियां अजुर दुआ जे पुठियां नव अजुर इहे थिया हिकिड़ो थियो अजुर अमल जो ॾह अमल ॾह अजर इहा आहे ईजाबी तरफ़ ॿियो नफ़ीअ जे पासो इन जे मुक़ाबले में जेकॾहिं उन अमल करण खां के मवान सागर थींदा पोइ कुवत इरादी अमल करण वारीअ में चुस्ती ज़ाहिर थींदी माण्हू उन रुकावटुनि जे दफ़े करण लाइ जंहिं लाइ दुआऊं घुरियईं जेकॾहिं पंहिंजी कुवत इरादी खे मज़बूत न कंदो त हिन में जेका हिमत हुई उहा ज़ायो थी पवंदी ऐं कुवत इरादी इंसान जी पंहिंजे समूरनि जुज़नि समेत मुतहरक न थींदी जीअं त दुनिया जो जहान असबाब जो आलम आहे जॾहिं सभई सबब चुर पुर कंदा आहिनि त पोइ कमु पैदा थी पवंदो आहे हिकिड़े पासे गर्मी थी वई ॿिए पासे ॾाऊं उस समुंड ते अची वई ऐं साईं बाफ़ वठी उथी हवा वठी मथे खयसि थधे तबिके में पहुती अलाह जो हुकुम थी वियो मींहुं वसी पियो जेकर इन्हनि कमनि मथां को बि कमु सुस्तु थी पियो त मींहुं लॻंदो ऐं रब तबारक मताल आहे मबद फयाज़ आहे बानो जेका बि शइ घुरंदो आहे उहो ॾींदो आहे पर उन तलब में शिदत हुजे तलब में सुस्ती न हुजे दुआ जो दर्जो इंतिहाई इज़तरार जो आहे बानो जॾहिं मुज़तौर थींदो आहे त पोइ दुआ कबूल थी वेंदी आहे बाक़ी इज़तरार पोइ जेकॾहिं को माण्हू इश्तियार करे आदि भला इस्म रब ताला फरमायो त जेको मजबूर थी पवे खाधो पीतो न मिलियो आहे ॿ टे ॾींहं गुज़री विया आहिनि मरण खे क़रीब थियो आहे मौत इख़्तियारी शइ न आहे पर उन खां बचण जे लाइ वरी ख़बर बि न आहे त मौत ईंदो या न ईंदो पर हुन खां बचण जे लाइ रब ताला हुनखे नाजाइज़ शयूं बि जाइज़ करे ॾिनी गंदो पाणी हिकिड़ो पियो आहे डुक भरे सघे थो त हराम शइ पई आहे जानवर मोह पियो आहे हुनखे माण्हू पचाए करे खाई सघे थो इहो आहे इंसान जे इज़तरार जो दर्जो जंहिंमें हराम बहराल थी पवे हाणे जेकॾहिं इहा शइ हिन खां आया त ॼण मरी पवण जो हिनखे घणो इम्कान थी वञे हा तरजीह थी वञे मौत खे उहो इज़तरार जेको माण्हू जे मौत जे वक़्तु अचे थो तॾहिं उहा हलाल थी जे मौत जहिड़ी हालति कान्हे का त हराम हराम हलाल हलाल आहे बुख में इहो न थींदो त रुॻो बुख लॻी आहे रुगो उञ लॻी आहे गंदो पाणी पीए या आराम शइ खाए न जॾहिं मौत होॾो परियूं पियो थो ॾीया पाए हिन ॾे पंहिंजो भयानक चहिरो पियो थो हिनखे ॾेखारे उन वक़्तु खणी हिन शइ खे चकु पाए मौत खे बरग छॾे इहा हिकिड़ी कैफ़ियत आहे जंहिंमें हराम बि हलाल थी पवे अलाह ताला अमई युजी दर जी केरु आहे जेको मुज़तर खे जीव कंदो आहे जॾहिं उहो सॾु कंदो अथसि ऐं पोइ हुनजे मुसीबत खे टारींदो आहे ऐं हुनजे मुराद खे पूरो कंदो आहे केरु आहे उहो अलाह चवंदा आहिनि त अलाह त दुआ में मालूम थियो त इंतिहाई दर्जो आहे हुसूल मतिलब जे लाइ इज़तरार जो बानो जेकॾहिं पंहिंजे दुआ में अहिड़े इज़तरार जे हद ते पहुचे जो जेकर मतलू पूरो न थिएसि त ॼण मरी पवे या मौत मुंहुं ॾेखारे फौरन हुकुम थी पवंदो हीअ आहे असुल इहा कैफ़ियत कंहिं मुराद जे माइण लाइ हासिलु करणु हर कंहिंजो कमु न आहे जिन शख़्सनि जो इंसान ज़ात सां हमदर्दी हूंदी आहे ऐं इंसान ज़ात जी हिफ़ाज़त ऐं उन्हनि जी इज़त उन्हनि माण्हुनि वटि वॾी अहमियत रखे थी पोइ उन इंसानियत जे बुराईअ लाइ ऐं इंसानियत जे हलाकत खां बचण जे लाइ उन्हनि माण्हुनि में बि तक़रीबन अहिड़ी कैफ़ियत पैदा थींदी आहे त हेतिरी इंसानियत मिसाल पर ॿुधायां सुनत में शइ मिले थी न बि अगरि सलाह पंहिंजे क़ौम जो बुरो हाल ॾिसंदा हिकिड़ा बिसिम रब कल जी ख़ालक खां बाद टे साल वेही बंदि थी वियो पोइ आयो जबरनि ते चढ़ी चवंदा हुआ जेकर ट्रपो ॾियां हे माण्हू अहिड़े गुमराही में पिया आहिनि कीअं बचनि मां छा कयां न उहो मलक मथो नाज़िल थींदो चवंदो संत न बि इहो न हक़ु न बि हिन ॿीहो जोशो थी वेंदो वास ॾेई आहे इहा मिले थी रहे बुखारी त इहा इंसाह जी हालत थींदी क़ौम जी बुराई खे ॾिसी त जेकर हाणे ट्रपो ॾेई पाण खे हलाकत में विझिजे त जिबराई लॻे हक़ु ॾींदो हो क़ौम जी बुरी हालत खे ॾिसी माण्हू जेकॾहिं एॾे इज़तरार में अची वञे ऐं दुआ घुर शख़्स जे बुरी हालत खे ॾिसी इज़तरार में अचे पोइ इहे माण्हू मुज़र थींदे थींदे थींदे थींदे मश्क करे वेंदा आहिनि कंहिं बि दुआ जे घुरण वक़्तु पंहिंजे कल्ब खे इज़तरार ते आणे जो दुआ घुरंदा आहिनि त क़बूल थी पवंदी आहे जीअं त इहा हालत हर कंहिंखे मुयसरु न आहे तंहिं करे पोइ चङनि माण्हुनि खे ॾिसबो आहे पर बाने में तंहिं मक़बूलियत जो मक़ाम किन किन माण्हुनि खे मिलंदो आहे उहो आहे न वक़्त सां वास्तो आहे न महल सां वास्तो आहे न कंहिं ॻाल्हि सां वास्तो आहे हीअ जुदा शइ आहे त चयो त मां तव्हांजे लाइ दुआ घुरंदुमि पर न त हूअ वक़्तु हिन जे लाइ हमेशह आहे ई आहे छो त अलाह ताला बि मौजूदु आहे बि मौजूदु आहे इहो हिकिड़ो मसइलो लिताफ़त ई दुआ जे मसइले ॿुधायो उन अमल जे लाइ इंसान लाचार जहिड़ी तयारी कंदो त पोइ छा नतीजो निकिरंदो पर इंसान जी फितरत जी तक़ाज़ा आहे त उनजो सैर हुजे सिरात मुस्तक़ीम ते ॾिंगे रस्ते खां हुजे परे रब ताला पंहिंजी हिकमत में इंसान खे फितरी हक़ पूरा ॾियण थो घुरे इंसान खे फितरी हक़ मिले तंहिं करे अमर कयई त हीउ कमु करियो मन कयई त हीउ कमु न करियो अमर ऐं नवाही थिया फ़र्ज़ु इन तरीक़े पंहिंजे बाने लाइ सिधी राह हमवार कयईं हे कमु करियो हे न कयो हिन रस्ते सां हलो पोइ जॾहिं असां बाना कंहिं मखलूकात जे ग़ुलामीअ खां आज़ादु थियण लाइ पंहिंजे रब ते भरोसो करे अहिड़ो भरोसो जो औलाद जो पंहिंजे पीउ माउ ते बि न हुजे अञा बि सख़्तु उते इन भरोसे में लॻायूं पूरी ताक़त अलाह ताला इंसान जी फितरी तक़ाज़ा जी पूरत कंदे बसि उनखे पंहिंजी मंज़िल ते रसाईंदो कीअं थी पवंदो तंहिं करे इन एद न सरातल सलातस्तक़ीम जी दुआ सां ॿिए खे हर गिज़ न सॼो एद न सरातल सलातफ़ी कंहिंजो माण्हू इहा दुआ मतिलब त रसाइण लाइ घुरियल आहे ऐं मतिलब त रसाईंदड़ हिकु अलाह जेको रबु आलमीन आहे जेको रहमान आहे जेको रहीम आहे जेको मज़लूमनि जी मालिक जो दीन ते संभाल रखंदो इन रब खे ई वरी तलब कजे त अलाह तूं असांखे पंहिंजे सिधे रस्ते ते कर बाक़ी रस्ते ॾेखारण जी हिदायत ऐं दुआ मूंखे हिदायत जी ॻाल्हि ॾेखारियो दुआ त हर कंहिं सां

मां ऐं मुंहिंजे ताबेदार तव्हांखे सॾनि था ताईं इलाज रस्तो थो अची वञे ॾेखारण जे लाइ जेको मूंखे बाक़ी मक़सूद ते पहुचाइण लाइ त रब ताला जो कमु आहे तॾहिं फरमाए थो तिन कला थी अला किनाज़ी वें छा तूं मक़सदु ते न पहुचाए सघंदे कंहिंखे जंहिंखे अलाह घुरे मक़सदु ते पहुचाए इहो सिरात सिरात पर इहो सिराती जिनस आहे जिन्स में नव थींदा आहिनि नव जे हेठि फ़र्द हूंदा आहिनि जय दमर बकर ख़ालिद फ़र्द आहे इहे इंसान जा नव आहिनि इंसान गनम बकर फील हैवान वग़ैरह बि इहे गनम बकर फील हैवान जा ई नव आहिनि हैवान जिन सां त शिराप ते मुस्तकीम जिनस आहे जिन्स जे हेठि नव हूंदा आहिनि नव जे हेठि फ़र्द हूंदा आहिनि अलाह ताला खां असां जिन्स सिरात मुस्तक़ीम जी घुरूं था पर उन जिन्स जे हेठि नओ हूंदा आहिनि तंहिं करे रब तबारक मताला फ़रमाए थो त उहा नओ ई तलब करियो मन तख़सीस करियो जिन्स खे नओ मखसूसु कंदो आहे कंहिं बाज़ क़ैद त सां फसल जॾहिं अची पवंदो आहे त पोइ उहा जिन्स साॻी महसूस थी पवंदी आहे नओ सिरात लज़ीन आनंद था आनी तीअं बमन ज़िले क़ैद जे हैवान जे पुठियां नातक तीअं सिरात ते मुस्तकीम जे पुठियां अनंत इहो कैद आहे माना असांखे उहो रस्तो ॾेखार जिन शख़्सनि ते तूं नेमत कई उहो रस्तो ॾेखार अॻ में असांजी दुआ तकमील फितरत जे लाइ फ़िक्री हैसियत रखंदी हाणे उनखे मामूल जे हैसियत में था आणियूं माना अहिड़ो फ़िक्र जेको महज़ फ़िक्र न आहे पर इस्तेमालु थियलु फ़िक्र आहे का बि स्कीम इस्तेमालु थियलु हूंदी आहे उहा वधीक हूंदी आहे उनखां जो महज़ उहा मुहिम सिर्फ़ु ज़हन ताईं माकूल हुजे यकीन वारी हूंदी आहे इहा इस्तेमालु थियलु उहो फ़िकुरु हिकु कंहिं जमात में शामिलु थियण खां सवाइ पूरो न थी सघंदो मगर जंहिं जमात फितरी तकमील पूरी कई हुजे उन जमात में शरीक थी वियो ऐं उन जो मज़बूत हुजे बुनियाद बि तमामु जेकॾहिं बुनियादु कमज़ोर आहे तॾहिं उहा बि असांखे न खपे राह उहा न खपे असांखे हिते मालूम थिए थो त सिरात मुस्तक़ीम जी ताईन ऐं अहिड़ी जमात जी तलाश इंसानी वाजबात खां आहे ज़रूरियात ज़िंदगी खां आहे जीअं हिकिड़ो माण्हू पंहिंजे खाधे पीते माश जे लाइ वठी महिनत कंदो आहे हुनुरु सिखे तालीम करे धंधो करे तिजारत करे वापारु करे मुहिम महिन जी छा आहे त जीअं माश मां पंहिंजो दुरुस्त करियां यादि रखणु खपे त इंसान खे पंहिंजे दुनियावी या उखरवी ज़िंदगी जे निजात लाइ हिकिड़े क़िस्म जो अहिड़ो लाहे अमल करिणो आहे अहिड़ो सिरात मुस्तक़ीम मुक़ररु करिणो आहे ऐं अहिड़ी मिसाल हिन जो अहिड़ो आहे जीअं हिकिड़ो उञायल हुजे पाणी जी तलाश में आहे बुखायल हुजे खाधे जे तलब में आहे मरीज़ हुजे दवा जे ॻोल्हा में आहे पोइ इहे टे हिकिड़ा मद थी पिया इंसान जी तलब जा ऐं इनखे हर उन जाइ तां तलाश करणो पवंदो जिते इहा शइ लभे पाणीअ जे तलाश वारो खाधे वारी जाइ ते वञे मरीज़ वरी जिते पाणी हुजे उते तलाश करे दवा जी पंहिंजा जेकॾहिं मुरादूं ऐं मक़सद जाइ तलब जी बदिलायईं मुराद खे न पहुचंदो इहो ग़लति कार आहे जितां उहा शइ मुयसरु थिए उन तरफ़ वञिबो उन में ग़लती कंदो त मरी पवंदो आहे खाधे जे पुठियां खाधो हिनखे न मिलियो आहे पर वञ वञे थो कंहिं दवा जे लाइ कंहिं जड़ी बूटी जी तरफ़ मरी वेंदो पोइ मलामत सिर थिए अथसि त तो पंहिंजो जेको इंतिखाब हो तलाश जो ग़लति थी अहिड़ी तरह तालीम जो कमु दुनिया जा ॿिया कम पंहिंजनि पंहिंजनि मर्कज़नि मां मिलनि था जहिड़ो कमु हूंदो उहो उतां उन मर्कज़ खां मिलंदो हिते सिरात मुस्तक़ीम जो मर्कज़ आहे अलदीन अनाम त अलाज हीअ अलाह सवा लख नबीअनि जो जिन ते तो नेमत कई आहे इहे आहिनि सिरात मुस्तक़ीम जा मर्कज़ असांखे इन्हीअ नओ में आणिजाइनि सिरात मुस्तक़ीम जी तलब जिनस हुई पर ही न हुजे जंहिंजा अफ़राद शख़्स कहिड़ा आहिनि नव जो जिहात हूंदो आहे फर्दनि ते जंहिंजा अफ़राद हूंदा आहिनि नुबूअत वारा शख़्स सिद्दीकियत वारा शख़्स शहादत वारा शख़्स सालियत वारा शख़्स इहे इहे आहिनि सरात मुस्तक़ीम जा साहिब अलज़ीन अनंत अलह वारा असांखे इहा जिन्स रस्ते जी ॿुधाए इहो रस्तो वठ हिते असांखे चार उहिदा नज़र आया जेके सिरात मुस्तक़ीम मारियो बीठा आहिनि दुनिया जा रहबर बणिया बीठा आहिनि ऐं उन्हनि खे कामयाबियूं मुयसरु थियूं आहिनि चारि उहिदा आहिनि हिकिड़ो उहिदो इल्म जो ॿियो उनजे अक़स जो टियों उहिदो अमल जो चोथों उनजे अकस जो चारि उहिदा आहिनि ईअं बिज़ात ॿ उहिदा आहिनि ऐं बित बि ॿिया ॿ हूंदा आहिनि उहिदे जे लिहाज़ खां ॻणबो त चारि न त बिज़ात ॿ हिकिड़ी इल्मी कुवत ॿी अमली ताक़त इमली अमली कु, इल्मी कुवत जो सर चश्मो आहे वजूद नबीअ जो अलाह ताला उनखे पंहिंजे वहीअ सां आलमु थो बणाए सिधो सो जंहिं सिज जो चश्मो रब तबारक तबारताला जी फैज़त इरादीअ सां हमेशह चिमकंदो रहे थो पोइ किरोड़ा टन इन जो रोज़ गर्मियुनि जा रोशनाइनि जा रेस जा पिया था निकिरनि मर्कज़ त आहे न इहो डिसा बाक़ी ॿियो जिते जिते हिन जूं इहे सभु शयूं पहुचनि थियूं फैज़ान थिए थो उहे बि महसूसु चइबा पर बि महसूसु चइबा जंहिंजो तालुक़ु सिधो सां सिज सां आहे नबी जी जेका इल्मी ताक़त आहे उहा फ़ाइली कुवत आहे वही इलाही जो पैगाम हे हुनजो मंज़िल गा मथो अचे थो कल् हिन जो जाए नज़ूल जी आहे फैंद वला कल इलाही पैगाम जो मंज़िल गाह आहे पोइ जॾहिं हिन जो कल्ब मंज़िल गाह बणे वहीअ जो त इहो न बि सगोरो थियो इहो उहिदो कसबी न आहे कसबी उहिदो न आहे वहबी वेंदो आहे जंहिंखे महिनत सां रियाज़त सां इबादत सां उहिदो न मिलंदो आहे इहो उहिदो इंतिखी आहे अलाह उहो अज़ली हूंदो आहे जेतोणीक अंबिया क्राम अलाह ताला जे ॿुधायल इल्म ते अमल कंदड़ बि हूंदा आहिनि इंतिहाई अमली फर्म बरदार हूंदा आहिनि नबी खां वधीक ॿियो कहिड़ो अमिल हूंदो पर जीअं त अमल इल्म जी फराव आहे तंहिं करे निस्बत नबीअ जी इल्म ॾे कबी अमल ॾे न कबी फराव ॾे निस्बत न कबी असल ॾे कबी आहे अमल बि हुन में बि ज़ात पर जीअं त अमल इल्म जी शाख आहे तंहिं करे निस्बत बुनियाद लिखबी इल्म ॾे नबीअ जी नबीअ जो उहिदो इल्म ई लिखबो अमली न एतिरो मसइलो अलाह ताला फरमाए इल्म दारा इल्म जो दर्जो थियो न दर्जा इल्म वारनि जा नबी सभिनी खां इल्म में वधीक हूंदो आहे छाकाणि त उनजी इल्मी तरबियत वही इलाही सां थींदी रहे थी पोइ उहो इल्मु ऐं उहो अमल जेको इन नबीअ वटि मिले थो नबी हुनजो सर अचिबो आहे उहो हक़ीक़ी हिकिड़ो समूंड आहे तंहिं करे संदसि दर्जो सभिनी दर्जनि खां मथां हुजे ॿियो आहे सिंधी जो उहिदो इहो सिधी जो बि उहिदो इल्मी उहिदो आहे पर इल्मी उहिदो इनखे हिकिड़ो फेली बि इन छा माना थोरो न में पाणी आहे सभई तरह इहो गरम न आहे हेठो बाहि ॿार बसि असां फेल कयोसीं हेठो बाहि जो उन में गर्मी में पाणी गर्मीअ खे क़बूल करे रहियो पाणी मुतासिर थियो पाणी में इनफ़ाल आयो माना गर्मी जो असरु थो पुले गर्मी बिज़ात हुई पाणीअ में असरु पइजी वियो हाणे तव्हां बाहि में हथु विझो साड़े पाणी में हथु विझो त साड़े तासीर जो अखज़ एॾो इख़्तियार कयईं जो ॿिए ते तासीर करण में टच कयलु पाणी ऐं बाहि हिकु जहिड़ो कमु कंदा उहो बि साड़ींदो बि साड़ींदो हुते बि घर लॻंदी हिते बि घर लॻंदी हिते बि ज़ख़्म थींदो हिते बि ज़ख़्म थींदो बर्फ़ जे मथां तव्हां ॿी शइ रखो थरी थदी थी वेंदी बर्फ़ ते आङुर रखो थधी लॻंदी हिन ते आङुर रखो थधी लॻंदी त सिद्दीक जो जेको हूंदो आहे जो जो आॾो अहिड़ो कल्ब थो अचे जेको नुबूअ ते बिज़ात आहे उन जूं लाटूं फैज़ जूं हिन जे कल्ब ते ईअं थी चिमकनि जीअं सिज जे आॾो आईनो रख ॿियो त छॾ पर सिज पंहिंजी सूरत में झोके हिन में उछलींदो अहिड़ी तरह नुबूअ जे फैज़ जो तासीर ऐं अकस हिन कल्ब ते ईअं अची पवंदो आहे हिनखे सिधी चइबो आहे इल्मी कुवत जो इल्मु क़बूल ईंदड़ मर्कज़ जीअं आइन खे सिज जे अॻियां आणिबो त समूरो शाह सिज जा किरणा उन ते पंहिंजी अकस कंदा हिन जी हिन में क़बूल करण जी आला सलाहियत आहे आइन में अहिड़ी तरह सिद्दीक में बि फैज़ नुबूअ जे क़बूल करण जी आला सलाहियत हूंदी आहे नुबूअ जे मथां फैज़ नाज़ थींदो वेंदो हिन ते मुनक़ थींदो वेंदो मतिलबु त जीअं सिज ॾांहुं माण्हू ॾिसंदो आहे अखि खणी त ॾिसंदो आहे अहिड़ी तरह आइनो जंहिं ते सिज जो अकस पए उन ॾांहुं अखि खणण बि मुश्किल पवंदी आहे वही इलाही जे नूर सां नबीअ जो कल्ब बिज़ात रोशन थियो ऐं सिद्दीक जो कल्ब आईने धारे नुबुअ त जहिड़ी तरह नुबूअ जी हक़ीक़त परखण खां अकल जी अखि बिज़ात कासिर अहिड़ी तरह सिद्दीक जे इन कास खे ॼाणण खां बि अकल जी अखि कास लाइ सिदीक जे मुक़ाम ते अकुलु हासिलु न करे सघनि जीअं उहिदो अकुलु अकुल हासिलु नथो करे सघे त केॾो अंदाज़ आहे जो बाक़ी आहे फ़र्क़ु फ़र्क़ु असुल जो ऐं दवा जो असल आहे आहे इहे आहिनि ॿ कुवतूं इल्मी हिकिड़ी फ़ाइदी बि आहिनि जंहिंमें ॿ उहिदा था हिकिड़ो नबी ॿियो सिंधी नबीअ में ॿी हुई अमली कुवत जेका संदसि इल्म जो फ़र हुई उहा बि एॾी वॾी ताक़त आहे हुनजी इल्मी कुवत जो फैज़ जंहिं शख़्स ते पवे थो उहो नबीअ जे ॿुधायल हुकुमनि ते जान ऐं माल फिदा करण लाइ निकिरी थो पए जेकॾहिं अलाह जे राह में कुर्बान थी वञे ऐं कमु कंदे हलंदे हलंदे मरी पवे इन कम में त इहो शहीद आहे पर जेकॾहिं इन रस्ते में हलंदे हलंदे पंहिंजे मौत मरी पवे त साल हा मतिलबु त अज़ायम साॻा रहंदा शहीद बिज़ात अमली शाहकार हुनजो ऐं शहादत इहे ॿई उहिदा अलाह जे तरफ़ां मिलंदा आहिनि शहीद माणी पाण थी न सघंदो आहे मौत अलाह जो कसब करे इबादतुनि ऐं रियाज़तुनि सां न बि या शहीद थी नथो सघे बाक़ी कल्ब जे सफ़ाईअ सां ऐं रियाज़त सां सिदाकत सां सिदिक बणिजी सघे थो ऐं पंहिंजे अज़ाइम खे मज़बूत कंदे कंदे दीन जे मथां जे मरी पियो त शहीद आहे जे न त साल थो थी सघे थो मतिलबु त नबीअ जो कल मंज़िल गाह वहीअ जो सिदिक आहे बर्तन वहीअ जो विया वहे जंहिंमें सांढ जे वहीअ खे शहीद अहिड़ी कुवत अमलीअ जो साहिबु आहे जो अलाह जे रस्ते में जान ॾे साल इन मरतबे जे माइण लाइ हमेशह गामज़न त मन हुनजी जान कमु अचे पर जान कमु न आई इंसान खे घटि में घटि इन हद ताईं पहुचण बि तमामु ज़रूरी आहे साल जे हद में हली न त इन खां पोइ त को दर्जो ई कोन्हे कुन आलमन ऐं मुत अलमन ऐं सामियनि ऐं मुहिबा वला त कुन ख़ान सां साल मुहिबा इल्मी कुवत जो मर्कज़ आहे तालब इल्म सिदीक जो दर्जो थो रखे ऐं सा ॿुधंदड़ शख़्स जेको आहे सो उहो अमली कुवत जो साहिबु आहे उहो इनफ़ाली साहिबु आहे अमल जो बाक़ी इन खां पोइ पंजो दर्जो आहे इन हद ते पहुचणु तमामु ज़रूरी आहे फरमाए सलाह सम्झनि जंहिंखे पंहिंजे जमार में हिकु दफ़ो बि शहादत जी नियत न आई

इल्म में फैज़ नबूअत में सिद्दीक जे दर्जे खां हेठि न पवे अमल में साले जे दर्जे खां हेठि न पवे जेकॾहिं कंहिंखे पंहिंजी मंज़िल ऐं मुराद माइणी आहे इन्हनि ॿिनि उहिदनि खां सवाइ इंसानियत मुकमल न थी इहो वॾो मुक़ाम आहे इल्म जो अवल दर्जो न बि आहे तंहिं इल्म जे लाइ सिदाकत रखणु इहा शर्त आहे ऐं अमल जो दर्जो शहीद जो आहे उन में उन रस्ते ते हलणु शहीद जे रस्ते में हलणु इहो फ़र्ज़ु आहे साल थियणु फ़र्ज़ु आहे जेके माण्हू हक़ खे ॼाणी सुञाणी सिरात मुस्तक़ीब में नथा हलनि उहे पंहिंजे अमल लाइ सही फ़ैसिलो नथा कनि उहे पंहिंजे इल्म जे ॿिए दर्जे खां हेठि किरिया क़ुर मज़ीद उन्हनि खे महज़ूब थो चए जेके अमली कुवत जे लिहाज़ खां पोइ ते रहिया उन्हनि खे दाल थो कोठे ब ताक़तूं इहे पैदा थी थियनि जेके रिएक्शन्स ताक़तूं आहिनि इन्हनि ॿिन्ही खां पोइ जेको इल्म जे मक़ाम खां सफ़ा किरी पवे उहो आहे मज़दूर गज़ब पियल आहे ते चवंदो चवंदा कालू कुल बि न कुल बला न पंहिंजे इल्म खे मोड़े हेठि केर फिटी करे न बि हुननि खे कशान कशान पंहिंजे मर्ज़ में इल्मीअ ॾे मुतवजो करण जी कोशिशि कई मगर हिननि चयो त कालो कुलो न तंहिं करे इहे मज़दूर थी पिया ऐं जिन में कुवत अमली त आहे पर फितरी तक़ाज़ा जे इल्म मुताबिक़ राह न लधाऊं क़ुर मज़ीद उन्हनि खे ज़ाल थो चवे जो उन्हनि शहीद जो रस्तो इख़्तियार न कयो पाण शहीद जो रस्तो छॾे ॿिया रस्ता इख़्तियार कयो शहीद जो रस्तो वठिजे हा ऐं माण्हू मरी पवे हा त शहीद ॿियो को कोन्हे पर जे बिस्तर जे मौत मोह त सालियो बाल रस्ते में त हुयो न पर जे रस्तो छॾे त पोइ ॻाल्हि आहे पोइ गुमराह गलालती आहे इन दर्द खे माण्हू थी अहिड़े क़िस्म जे ॿिन्ही टोलनि खां पनाह वरितल आहे वैर वेर तंहिं करे इंसान खे अहिड़ी जमात में शरीक थियणु फ़र्ज़ु आहे जिन जी इल्मी कुवत सानवी हैसियत रखंदी हुजे अवली हैसियत न ॾींदी ऐं जिन जी अमली कुवत में अवल ऐं सानी दर्जे जे लाइ तरीक़ेकार मुताबिक़ पोइ जे अदा उन रस्ते में कमु अची वियो त शहीद आहे जे न त साली टो पोइ इहो महदूब अलिन खां जुदा थियो जे न त मकदूब अल ज़ालिम में दाख़िल थी विया तंहिं करे इन्हनि माण्हुनि ते फ़र्ज़ु आहे त इन दुबण मां कई बि तरह चढ़ण जी कोशिशि वॾी दुबण आहे जो मकदूब अल में माण्हू हलियो वञे ज़ालीन में हलियो वञे गुमराहन में हलियो वञे उहे माण्हू मकदूब आहिनि ऐं उहे ज़ालीन आहिनि जेके नबीअ जो सानवी इल्मी दर्जो शहीद जो जेको सानवी अमली दर्जो हो एसि ताईं बि न पहुची सघिया बहरहाल उन्हनि ते पंहिंजो सालि मुआशिरो मुसलत कबो अहिड़ो साले मुआशिरो हुजे जंहिं साल मुआशिरे में ऐं भले माहौल में ज़िंदगी गुज़ारिजे जे न आहे त उहो माहौल मुआशिरो पैदा कजे जीअं इहा क़ौम इन गंदगी खां ॿाहिरि निकिरे क़ुर अहिड़े क़िस्म जे तालीम खे जबरी करार ॾिनो आहे छो त महबूब अलाए तालीम जंहिंजे लाइ अलाह ताला फरमाए थो ज़ाल ऐं गज़ब पियल क़ौम में जो माण्हू दाख़िल थिए जीअं हिकिड़ो माण्हू कंहिं कंहिं कुतिरे जे मशीन में कटिजी वञे जेकॾहिं न छिके झरिजेसि त या हिकु ॿाहिरि जे अंदरि सड़ी वञे जेकॾहिं हुनखे न नज़रिजे हेॾे और ते त इहो केॾो न ज़ुल्म आहे इंसानियत ते कहिड़ो न इहो कठोर दिलि इंसानु चइबो जो इंसानियत सड़ंदी मरंदी गरंदी जनम जे दरवाज़नि ते पहुची रही आहे मगर हे पंहिंजे उन मज़े में कंदे घुमंदो ऐं कॾहिं बि क़ौम जे लाइ ख़्यालु न अचे तंहिं करे सम्झ में आयो त क़ुर जी तालीम जबरी ऐं ज़ोरी तालीम आहे अलाह तरफ़ाइना जेके शख़्स क़ुर जे आयतुनि खे नथा ॿुधाइनि उलकायो रखियो वेठा आहिनि हिदायत बि पधरी थी वई आहे माण्हुनि खे नथा सम्झाइनि इन्हनि माण्हुनि ते ख़ुदा जी लानत आहे यलून ऐं इल ताबू मगर जिन तोबा कई असल हू इस्लाह आंदऊं भई अलाह जे क़ुर खे बयानु कयूं ऐं माण्हुनि ताईं पहुचायूं अलाह कतूबल फरमाए त इन्हनि जी मां तोबा क़बूल ईंदुसि अन तबाब रही मां तोबा क़बूल करणु आहियां बाज़ारो आहियां हुन माहौल खे छॾे ॾियो माण्हूअ खे पाण खे कहिड़ो किरदारु रखिणो आहे उन किरदार में जेकर इंसानु किरी पियो आहे ॼण उन हुदूद खां इंसान ॿिए खे छिके कढे जेसिताईं ताक़त अथसि पीउ खे पुट जे मथां तसल था ऐं माहौल वारे वॾे खे पंहिंजे माहौल ते असरु आहे शहर जे अमीर खे शहर ते असरु आहे म्युनिसिपाल्टी जे हाकम खे म्युनिसिपाली ते असरु आहे तालके वारे खे तालके ते असरु ज़िले वारे खे केतिरनि तालकनि ते था कनि सूबे वारे खे पंहिंजे सूबे ते असरु आहे मूं बादशाह खे पंहिंजे मुल्क ते असरु आहे जेकॾहिं हिन पंहिंजी क़ौम खे इन दुबण खां न चाढ़ियो जो इल्मी कुवत में अंबिया जे तरफ़ अमली कुवत में शहीद जे तरफ़ उन्हनि खे सिफ़ में न पहुचाई हेॾे पोइ ते छॾे बेपरवाह थी बणिजी वेही रहियो अलाह त फरमाए त इन्हनि ते ख़ुदा जी लान लाल जेको लाज़मी आहे जेके इंसान खे कंहिं बि सूरत में छॾिणो घुरिजे نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم فاتح سورة ان जे मुतालिक़ रब तबारक قرآن کریم کی تعلیم کے انسان ذاتلا ہے تمام ضروری قرار دن ہے انسانیت کے لائے اللہ جو رستو سنانا لازم ہے فرض ہے ऐं इन रस्ते ते माण्हुनि खे दावत ॾियणु इहा बि तमामु ज़रूरी आहे ऐं इंसान खे हिकु अहिड़ी जमात में शरीक रहणु सख़्तु ज़रूरी आहे जिन जो इल्मु हज़ूर अनवर सलाहु वलम जे ॿिए नंबर इल्म में यानी सिद्दीक जे इल्म में शामिलु हुजे नबीअ जे इल्म जी हुनजे कल्ब ते तस्दीक हुजे अहिड़े इल्म में शामिलु रहणु ऐं इहो इल्मु मालूम करणु इंसान जे लाइ फ़र्ज़ु आहे ऐं अहिड़ीअ जमात में शामिलु रहणु लाज़मी आहे जंहिंजो कम जो तरीक़ो अमल जो तरीक़ो शहीद जे तरीक़े सां मुआफ़ मुताबिक़ हुजे ऐं उन जूं नियतूं इहे हुजनि अलाह तबारक मताला जे दीन में मां एॾो ई कमु कंदुसि जेकॾहिं मुंहिंजी जान कमु अची वई तॾहिं बि इहा मुंहिंजी का बि इंसानी जिते मयत इंसानी मुआशिरो इन्हनि हदुनि खां जेकॾहिं किरियल हूंदो इल्म जे लिहाज़ सां तस्दीक जे दर्जे ते न आहे अमल जे लिहाज़ सां साल दर्जे में न आहे त पोइ उहो थियो वञे टियों नंबर शख़्स जो जंहिंमें उन टे दर्जे में ॿ जमातूं अचनि थियूं इल्म जे लिहाज़ सां जिन इहो फ़ैसिलो कयो आहे त हाणे क़ुर जो इल्मु मुश्किल आहे क़ुर जो इल्मु अॻियनि कयो हाणे कोन्हे इहे मखदूब अलहम गज़ब पियल आहिनि इहे माना अलाह ताला जे हिदायत जो किताब चंद मखसूस माण्हुनि खे ख़ासि दौर में आयो ॿियनि खे पोइ हिते न ईंदो इहो अक़ीदो रखी क़ुर जो इल्मु न सिखणु ऐं पंहिंजे क़ौम खे क़ुर जे अक़ीदे खां ऐं सिद्दीकियत वारे इल्म खां जागर रखणु इहे मौज़ूब अलाए इहो जुदा ॻाल्हि आहे त शरीफ़ में जे नाले आयो आहे में बि ईअं हूंदो हुयो नबी साईं जन हुननि खे इल्मु सेखारियो तालीम ॾिनी पर हुननि चयो त कुलू कुलूबना गुल्फ असांजी दिलियूं लिफ़ाफ़े में आयल आहिनि असां क़ुर पाक खे नथा सम्झी ऐं सिखी सघूं ऐं अमल जे लिहाज़ खां उहो अमल जेको अंबिया क्राम ॾिनो ऐं उन मां शहीदनि जहिड़ा अज़म वारा शख़्स हलिया सालीन बि इहो ई इरादो कयो त नक्श क़दम इन जे ते हलंदासूं पर मौत जो मसइलो पंहिंजे वक़्तु न आहे किन जो दीन जी ख़िदमत कंदे शहादत नसीब थी वई जंग में शहादत नसीब थी वई के पंहिंजे मौत मरी विया जंग फी ज़बीर लाइ या पंहिंजे मफ़ाद लाइ मौत जे असबाब मां हिकिड़ो सबबु त आहे मगर मौत जी इलत न आहे इलत ताम जो मतिलबु इहो त एॾा हुजे दफ़ो हुजे त इलत लभे त शइ मालूल बि लभी पवे जंग लभी पए त मौत बि लभी पवे ईअं लाज़िम कोन्हे केतिरा माण्हू जंगियूं करे सालिम मोटी ईंदा आहिनि सबबु ज़रूरु आहे असबाब पंहिंजे मुसबात खे मुस्तलज़म कोन हूंदा आहिनि सबबु माण्हू क़ाइमु करे तंहिंखां बाद बि कमु न थिए माण्हू औलाद जे लाइ शादी कंदो आहे इहो सबबु आहे औलाद जो मगर औलाद न बि थिए अहिड़ी तरह जंग हिकिड़ो सबबु आहे मौत जो मगर मौत न वाक़ियो थिए तंहिं करे जेके नथा मरनि दीन जे कमु कंदे शहादत जो दर्जो नथो मिले मगर कदम हुननि जा इहे हुया जेके शहीद जा थींदा आहिनि अहिड़े शख़्स खे साएल चइबो आहे जेको हिकिड़ो माण्हू चए त साइल हाणे दुनिया में थींदो ई कोन इहो ग्वाल में दाख़िल आहे हीअ जुदा ॻाल्हि आहे शरीफ़ में इन जे मुतालिक़ ईसाइन जो लक़ब इहो लिखियो वियो आहे त ईसाइन में बि इहो अक़ीदो हूंदो हुयो उहे कम जेके हज़रत ईसा ललाम करे वियो उहे त न करे सघबो वक़्त जे मुताबिक़ हाणे अमल कबो तंहिं करे उन्हनि पंहिंजा पोप ऐं अहिड़ा पादरी रखिया आहिनि जेके हर वक़्तु मुनासिबत मसलियत ॾिसी उन्हनि खे हुकुम कंदा आहिनि जेको दीन खां बिल्कुलु परे हूंदो आहे ऐं हुननि खे ॿुधायो वेंदो आहे त इहो ई दीन आहे असली दीन हज़रत ईसा वारे ते अमल करणु नामुमकिन आहे अहिड़े क़िस्म जी जेका क़ौम थींदी बाल में दाख़िल आहे अलाह ताला थो फरमाए त दुआ घुरो मूंखां त इहे जेके टे क़िस्म वारा माण्हू आहिनि जंहिंजे इल्म ऐं अमल जो दर्जो सानवी दर्जो नथो रखे इन्हनि शख़्सनि जे लाइ रब ताला वटि गज़ब आहे ऐं नापिसंदी आहे उन खां पनाह घुरो ऐं पोइ आमीन बि करियो त अलाह ताला तव्हांजे हिन दुआ खे क़बूल करे त अहिड़े ख़राबु मुआशिरे खां तव्हांखे बचाए जंहिंमें न इल्मु आहे न अमल आहे अहिड़े माण्हुनि खां मुआशरे खे बचाइण जे लाइ ऐं इन मुसीबत खां माण्हुनि खे कढण जे लाइ जहल जी मुसीबत बद किरदारी जी मुसीबत खां कढण जे लाइ पंहिंजो हिकिड़ो अहिड़ो नेक मुआशिरो क़ाइमु करिणो आहे जंहिंमें क़ुर जी तालीम जबरी ऐं ज़ोरी हुजे ऐं लाज़मी करार ॾिजे ऐं क़ुर जी तालीम खे अलाह ताला ज़ोरी तालीम कयो आहे फरमाए थो त जिन शख़्सनि इन यकमून मां मिलियल हिन जिन इहो क़ुर शरीफ़ ऐं हिदायत लिकाए छॾी हालांकि असां इहा बयानु कई आहे माण्हुनि जे लाइ क़रान में अहिड़ा माण्हू जेके इन तालीम खे नशर नथा कनि ऐं पाण ते पखेड़णु नथा ॾियनि पखेड़ींदड़नि खे मौकियो नथा ॾियनि त इहा तालीम उन्हनि खे या उन्हनि जे औलाद खे मिले ई अलाह ताला फरमायो था कनि इन जिन ताब असल ऐं इस्लाहूं भई ऐं इन तालीम खे बयानु कयूं अलाए बि रहे असां उन्हनि ते तवाब रहीम क़बूलंदासीं इहो हुयो मज़मून हाणे अहिड़ी जमात मिलणु घुरिजे जेको शख़्स अहिड़ी जमात जे तलाश में निकिरे थो त जीअं उन्हनि सां गॾिजी कमु कजे इहो शख़्स महिनत में शुरू थियो ऐं इहो एॾो कमु शिरकत खां सवाइ न थींदो इज्तिमाह त ॿिनि शख़्सनि खां वठी शुरू थींदी आहे जा उस्ताद ऐं शागिर्द खां इब्तिदा करे थी हज़रत रसुल सलाह सम्झनि सां पहिरियों शागिर्दु जंहिं साथ ॾिनो सिद्दीक अकबर रज़ी अला ताला आहे मर्दनि में आज़ादु इंसानु इहो हुयो जो मोतबर ऐं शख़्सियत रखंदड़ हुजे ॿी औरत न बि अकरम सलाह सम्झी घर वारी औरत माण्हू घर में महदूद महफ़ूज़ ऐं टियों नंढड़ो ॿार छहनि वरनि जो हज़रत अली करम अलाह अला चोथों हुयो ज़ैद बिनहार सर सदन ग़ुलाम अज़मत वारी शख़्सियत इन तालीम जे दौर में नबी अकरम सलाह सां साथ ॾियण वारो ज़िदीक अकबर इहो तालीमी इदारो शुरू थियो जबरी तालीम जो तालीमी इदारो मगर जबर खां सवाइ हिननि इफ़्तारनि नबीअ सां साथ ॾिनो जंहिंमें चारई जिनसूं अची वियूं आज़ादु मर्द ज़नानी तालीम दीन जी नंढड़नि ॿारनि खां शुरूआति बानो जेको ॿियनि जे हथ हूंदो आहे उहो बि बानो ॿार औरत ऐं हिकु आज़ादु शख़्स पहिरें ॾींहुं नबी सलाह सां हिननि साथ ॾिनो ऐं हिन जबरी तालीम में शरीक थिया शिरकत खां सवाइ इहो कमु न थींदो आहे पोइ जे अहिड़ी जमात न मिले कंहिंखे ऐं हू पाण खे लाचार सम्झी बसि करे थो वेहे इहो को नाक़िस इरादे वारो माण्हू कचो इंसानु आहे पर हिकिड़ो शख़्स जेकॾहिं चए त माण्हू मूंखे नथा मिलनि त मां कोशिशि करे माण्हू गॾु करे ऐं कमु कंदुसि इहो साहिबु अज़म जो आहे पके इरादे वारो माण्हू आहे इन जो मिसाल अहिड़ो आहे जीअं मैदान हुजे हिकिड़ो सुञो लको तक जिते पाणी बि कोन्हे आबादी बि न आहे उते ॻोठ ॿधण जो थो करे इरादो इहो कमु मुश्किल आहे पर बुलंद हिमत वारो शख़्स उन लाइ इहो आसान आहे हिते ॻोठ ॿधे हज़रत इब्राहिम अल बुलंद शख़्सियत जो मालिक नज़र अचे थो मके मुकरम जे गैरजी ज़र वादीअ में ग़ैर आबाद वादीअ में अचे पंहिंजी औरत ऐं पंहिंजो ॿारु छॾियईं इन मुल्क खे आबाद करण जो एॾो इरादो कयईं एॾो हिकिड़ो वॾो इब्राहिमी इरादो आहे इहो जो पंहिंजे औरत नंढिड़ो ॿारु छॾे वियो त जीअं हिते आबादी थिए अॼु उहो मकम करम उन्हनि जे आबादगारी खां एतिरो आबाद थी चुको मालूम थियो त इहो मुमकिन आहे हिमत वारो इंसानु इन ॻाल्हि में आज़िद न थींदो त हाणे इहो कमु मां कीअं कंदुसि इज्तिमाह पैदा करण में उज़र जो त मां छा करियां लाचार ॿुधाइण त मां छा करियां इहो रस्तो बंदि आहे ईअं न आहे अला लिया न सुबुह लहना जेके असांजे रस्ते में महिनत कंदा आहिनि असां उन्हनि जा रस्ता खोले ॾींदा आहियूं क़ुर